uce akengeruntu erega indera iva hasi kandi ubwenge burarahukwa duca akengeruntu ikiganiro gica hirya no hino ibijyanye n'indero mu mashuri mugitegurirwa na radiyo isanganiro bakaba bari ko basaba itunganywa rishasha ry'ibyigwa kuko bavuga ko uko iryo tunganywa rimeze bibaremera muri iki kiganiro turayagana bamwe mu barongoye abandi banyeshuri baho mu gisata c'ubuhinga reka ndetse tuze no kuganira n'urongoye ico gisata c'ubuhinga muri kaminuza y'u Burundi asigura ko imvo zatumye abo banyeshuri bahagarika ivyigwa zidafashe ngo kuko iryo tunganywa ry'ivyigwa rikoze neza ku buryo bitobuza abo banyeshuri kubandanya biga kandi banakora ibibazo sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro mu ntango ya kino kiganiro tuganire n'umwe mu banyeshuri baho mu gisata cy'ubuhinga cyo mu kigo cy'ikiriri uwo tukaba twahuye ariko ari arikazanura kugira asohoke muri icyo kigo kuko nawe ari mu birukanyo atangura atubwira uko bakiriye iyo ngingo ubu ntitugira iyo tujya bamwe baca bashwiragira mu makaritiye abandi nabo baca badoga muhira kuko batubwiye ko batwirukanye gushika hafashwe izindi ngingo nshyashya tutazi urwo rutonde rw'ibyigwa tube tubirabye ntibizotuma tuyoberwa cyane kuko baca bashyira ko amakuru menshi ku buryo usanga hariko nk'abarimu nk'ibyigwa nka bitanu aho rero bizoca bituma na evaluation continue twari turekuwe n'amategeko idashoboka twebwe tubona ko nko ku isomene ko nk'ibyigwa bitatu ku buryo tubihegeje duca dutegura akabazo umugabo tukabandanya twiga kandi umwaka wohera neza atangorane nka twebwe tugiye kuraba ibyigwa biriko ni bine nko twe nko mu gisata cyaje ni mekanike hariko kuru bita tiribo mashine hakabaho n'iyindi kuru ya, ya fabrication mekanike na ateriye hanyuma hakabako n'iyindi kuru bita mekanike de fluide de bumva ayo makuru ane tugiye turayigukoya aca aherera rimwe tugaca dusanga bigoranye ingene twakora evaluwasiyo kontine mugabo ari nk'amwe nk'amakuru atatu byo byotworohera ibyigwa bitatu bihetse tugaca tubikora mugabo tukabandanya twiga umwaka wohera neza atangora none abo ntibashobora kuvuga yuko mwebwe mushyira imbere kugira greve aho mwogerageza kuvugana cyangwa mugakurikiza amategeko yabo nimwe nababwira yuko hariho ikigwa kiba kigomba guhera imbere y'ikindi icyo rero baca babanza bakakibika bakibitse ikindi kigwa babona cyohera imbere yacu cyashyira bakakibika ni ukuvuga nko muri indwi yoyo urabona ko ku munsi wa gatanu ari umunsi mukuru bijya aye tubirabye uku kuntu batunganije ibyigwa byo mu ndwi ntibishoboka ntibishoboka kuko nta kigwa na kimwe gishobora guhera nk'uko nabibabwiye nta kigwa gishobora guhera imbere y'ibindi batubarira yuko batunganije yuko igice cya mbere cyo bita somesi kigizwe n'indwi icumi muri izo ndwi icumi twari tumaze kwiga indwi zine zitanu muri izo ndwi zitanu nta kigwa na kimwe cyari bwahere icyo twashobora gukora ariko uko twahora tubyiga mu ndwi imwe cyangwa mu ndwi zibiri harahera ikigo eh. uno munsi mwabonye ingingo yafashwe ni uko bafuse iyandikwa ry'uyu mwaka w'ishuri wa bibiri na cumi na gatanu shiro wa bibiri na cumi na gatandatu ni ukuvuga yuko muzogaruka mubanje kandi kwiyandikisha mwe iyi ngingo muyibona gute ni ukuvuga yuko nimagaruka ubuyobozi ntibuzaba burahindura aho buhagaze muzoza kwiga cyangwa ntibizokunda twebwe ubwa mbere iyi ngingo twayakiriye nabi cyane ko twabonye ari ingingo y'agahotora kuko icyo bari kubanza kwihutira bari kubanza gutorera inyishu ibibazo byacu ariko icyo bihutiye bake bihutira kutwirukana ariko mugiye kuyikurikiza none uh, muzogaruka kwiyandikisha twebwe ku ngingo badufatiye ntaho kwiyandikisha harimo twirukanye tuguma dusaba yuko baturenganura ariko mugiye kuyikurikiza musohoke ngaha ntimubona yuko n'ubundi nimwagaruka muzosanga ubuyobozi bukiri hahandi mutegereza gukurikiza urutonde rwabo twebwe ubu uye icyo dukora tubanza gukurikiza iyi ngingo naho twavuze ko ari iy'agahotoro nta kundi turayikurikiza hanyuma dusobanurira dusaba ibyo tuzosaba nibatwumviriza bazodutumako hanyuma badutumye ko ibindi tuzobiganira tumaze kugaruka tumaze kuba abanyeshuri ba kaminuza Burundi ko ubu batwatse uburenganzira ariko ubuyobozi bw'igisata cyane buranavuga yuko ataba byakabonetse ku munyeshuri yanka urutonde yahawe kuko ari bo kurutunganya nk'imwe mubivuga kwiki urutonde ntitwagwanze gusa twashatse ko hakurikizwa ingingo yafashwe n'umuyobozi wa kaminuza iyo ngingo nayo niyo igisata cyacu bari barahonyanga kuko tugerageje kuraba ahandi hose nta na hamwe iyi ngingo iri kurafatwa hmm. n'inyinshi baduhaye umwunganizi w'utwara kaminuza y'uburundi yaratubwiye ko biriko bikorwa aho iwacu bishobora kuzoja ahandi mu nyuma ariko kuko wakoze ngo urutonde rw'ivyigwa ngo ari mu gisata c'iwacu ngo nitwe batangura guherako bakagira ivyo nokwita ese eh, kugerageza ni ukuvuga twe turi ko tugeragerezwako ariko iyo ngingo muvuga y'ubuyobozi bwa kaminuza yoba yarahunyanzwe ngira niyo mushaka kuvuga ijanye no gukora ibibazo mu gihe mucika bijya bita evaluation continue yego ariko uyu muyobozi w'igisata canyu yatubiye ko atanahamwe bigeze bavuga yuko bababujije kubikora biri kumwe n'ibindi byigwa bifite amasaha mirongo itandatu uri kurabyiyumvira umengo ntibiherera rimwe ariko mu ndwi bashyize ko isaha zine mu ndwi bakaca bayikura ko iyindi ndwi ikurikira yayindi nayo ibiri iratera imbere bice bitegerezwa guherera hamwe duhobora rero bw'ibyo byigwa bari bamaze gukora kuko muvuga babona bigomba bihere hariho nk'ikigwa twiga yitwa sirikwizi elegitike de iyo oye ifite amasaha mirongo itandatu ubwa mbere mu ndwi ya mbere bayihaye amasaha cumi n'abiri mu ndwi igira kabiri bayiha amasaha cumi n'abiri mu ndwi igira gatatu baciye bayikurako turafise ikindi kigwa yitwa installation electrique installation electrique ifite amasaha mirongo itandatu barayishyize ko indwi ya mbere bayishyira ku isaha imwe amasaha ane indwi ya kabiri bayishyira ko amasaha masaha cumi n'abiri mu ndwi igira kane baki bayikurako kubera babona ukuntu iri iratera imbere dushobora kuyihetsa hakiri kare hariho hariho n'ahandi ikuru bita karikire karikire yoyo kuko ijyana n'ikuru bita porodikisiyo icyo kigo cya porodikisiyo dikura elegitike na karikire regaraje de la distribution de la distribution d'energie iyo oye baki bayikurako bamaze kuyikura ko kibashyira ko iyo bita porodikisiyo kuvuga tumaze kuraba rero ukuntu baza baragira nta na hamwe dushobora gukora ibibazo mm-hmm. muri make mwebwe mu kurangiza n'igiki mubona cyokorwa kugira iyo ngorane ihave eh, icyo mubona cyokorwa kugira musubire ku byigwa uko byahora Lazare Manirakiza nawe nyene avuga ko iyo ngingo yatumye abanyeshuri barenga amajana ane baja mu mabarabara yabababaje aranasaba yuko hoba inama yohuza abarongoye abandi kugira ibibazo byinshi bihanze iyo kaminuza bitorerwe umuti iyi ngingo nsanzwe nserukira ku rwego rw'abanyeshuri igisata cy'ubuhinga nayakiranya akababaro kanini kuko omengana amashuri make ariko ifata ariko iyi ngingo ifata abanyeshuri amajana na cumi n'umunani ubu nibo basa n'uko bari mu ibarabara guhera uyu munsi iyi ngingo yasohotse ingorane nyamukuru iri muri kaminuza y'uburundi yose mvuga ku rwego rwa kaminuza y'uburundi bwose n'aho iyi ngingo yafashwe kuri iki gisata cyonyine ni uko ubu hari ukuntu uwo ari we wese icyo yabyutse yumvira akaba aricyo aca ashaka ko kijya mu ngiro atabajije abo cyerekeye aho nkavuga mfatiye kuri uku gutunganywa gushasha kw'intonde z'ibyigwa mu ndwi aho twebwe twari imbere y'aba batoyi bacu iyi ngingo ivuga yuko urutonde rw'ibyigwa ku ndwi bigigwa bikongera bikamanikwa n'ubuyobozi bw'igisata ibyo bita fakirite hama bakarungikira urupapuro bijya mu gifaransa bita kopi pure inforomasiyo icegera cy'umuyobozi wa kaminuza y'uburundi hamwe n'umuyobozi ajejwe ibyigwa gusa nta na hamwe iyi ngingo ivuga yuko abayobozi bo hejuru aribo batanga itegeko ry'ukungene izi ntone z'ibyigwa ziba bobo abayobozi bo hejuru inyungu bafise ni uko babona yuko ibikorwa bikorera kogwa ku rwego rw'igisata aricyo fakirita twe abanyeshuri inyungu ya mbere bafise muri kaminuza y'uburundi yose ni ukwiga ariko uburenganzira bwo kwiga neza babwatswe namwe muratahura yuko umwana akubiswe ararira hari ingorane muri iki gisata cy'ubuhinga zijyanye n'izi ntone z'ibyigwa mugiye mu gisata cy'indimi aho hepfo bafite ingorane z'ibyigwa babongereye ko abanyeshuri batabigishijwe inama mugiye mu gisata cy'ubumenyi fakirite de siyanse ubu bari mu ngorane bagomba batangure bandikira ubuyobozi murumva yuko ubu uwe kaminuza igombese n'umuryango akajaga twebwe icyo dusaba vuba bwango ubuyobozi bwa kaminuza y'u Burundi nibutunganye inama no kwita rukokoma inama idasanzwe n'abaserukira abanyeshuri mu mashuri kuko biboneka yuko ubu hariho abaserukira ibisata babitwita baduwaye bariko bagira ibyabo iyo nama yotora umuti kuko ingorane zose zihanze abanyeshuri ubuyobozi bwa kaminuza y'uburundi bwoheza bukazimenya kuko nabwo ni bwaba bwagize umutima wo kugira ngo bwumve ingorane zihanze amashuri yose hama kubera ikibazo iyo kihari, impande zose zegwa n'icyo kibazo ziraheza zigatorera umuti hamwe ni umuyaya w'umubanyi bimye agashyara kiwe ko yamenye isahani ikiganiro ntiduca kengeruntu tubibutse ko turi ko tuganira ku ngingo yafashwe n'umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi yo kwirukana mu buraro no gufuta iyandikwa canke inscription byo muri uyu mwaka kuri bamwe mu banyeshure bo mu gisata c'ubuhinga faculté de sciences de l'ingénieur muri kaminuza y'u Burundi urongoye yico gisata professeur Leonard Batururimi avuga ko imva zatumye aba banyeshuri bahagarika ivyigwa zidafashe agasigura ko itunganywa ry'ivyigwa rikorwa neza kubw'uwo murezi ngo nta n'ahandi bivugwa ko umunyeshuri yanka urutonde rwo kwiga aba yahawe turamaze kukimenya kubera yuko eh, haraciye iyinga barahagaritse ibyigwa gushyika naho n'ejo bataje kwiga ikibazo nicyerekeye ingene amakuru biga ngaha ah, muri iki gisata no muri iniverisite ya generale eh, umunyeshuri aje kwiga abaje hariho icyo bita offre de formation iyo offre de formation ijyanye na orera ijyanye n'amakuru zo kwiga hanyuma rero ashitse ntagira ngo jewe mudagize urutonde rw'ibyigwa uko ndabishaka singenda ngiye kwiga kuri article mirongo itatu na na kane ya regrema academique ivuga yuko ngira ndashobora kubisaba mu gifaransa que les horaires des enseignements sont confectionnés et affichés par les facultés et instituts au début de chaque semestre. Une copie est réservée au vice-rectorat, à la direction des services académiques et au service des enseignants et des enseignements. dukurikiye article rero twebwe twarateguye orere turayafisha n'ubu naho mworaba kuri affichage hariho orere ihuriranye n'abarimu basanzwe bari kuri suri abarimu bariho ibi rutonde rw'ibyigwa byigwa mu yinga byagizwe nibaza yuko igisigaye ku munyeshuri aba ari uko atonda mu ishuri akiga none ego urutonde ruriho ariko bavuga ko baremerwa kuko usanga mwashyizeho nk'ibyigwa bine cyangwa birenga ku munsi ibidaheza biborohereze eh, iyo hageze gukora eh, ibibazo kuko baca basanga bafise eh, ibibazo byinshi bakora mu mwanya umwe mwebwe ntimwamubona yuko nk'uko babivuga bo baba baremegwa mu bisanzwe mwiyinga ni iminsi itanu biga amasaha mirongo ine ku munsi ntihashobora kuba amakuru atatu cyangwa ane rimwe muri orera uko twayiteguye mu gitondo hari kurimwe biga amasaha abiri idafire bagaca baruhuka iminota mirongo itatu bagaca basubira amasaha abiri bagaca baruhuka amasaha abiri apremedi meme mugabo iyindi kuru ni ukuvuga zitatu ku munsi zibiri ku munsi zibiri ku munsi ni mm. amakuru munani mu bisanzwe n'amakuru cumi mu yinga kuko ikuru imwe n'amasaha anane ku munsi ibyo rero siko mu bisanzwe n'uwashaka bigenda sase rideyari se dikuwo parisomene muri porogaramasiyo y'amakuru ingene tubigenza hariho amakiritere dukurikiza hariho kuru udashobora gutangura iba yuko haba hari iyindi kuru yatanguye nk'iyo izoba porogaramu mu nyuma iyo bita preroki yayo yahetse eh? iyindi kiritere turaba hariho amakuru basangiye ugasanga iyo kurigishwa n'umwarimu mugo bayigira hamwe ari nk'ama option atatu canke abiri iyo nayo nyine biri prioritaire muri programmation iyindi critère ni amakuru afise amavolimo rero makeya donc cest hariho amakuru usanga ruvolimo rero c'est-à-dire yose mu isomesro nta nimwe irenza mirongo icyenda iyi ifise makeya ni mirongo itatu naho twoziporogaramira rimwe zose mugabo muri icyo gihe niho baba baca bongera ikibazo ubu rero uko twari twabigenjeje twaraberetse bari bafite inkiyetide y'uko ngo icyo otorite uh, elegitoral bari bemeye babemereye y'uko muri iyi somesire bashobora kuzobandanya bakora ibibazo uko kuriheze eh? twari twabagiriye taburo n'ubirafishe murashobora kuja kuraba yerekana ingene amakuru azoba porogaramu yerekana igihe ama egizama azokorerwa an egizame pasomene tubaha amasahane mu iyinga y'ikibazo muri ayo mirongo ine y'iyinga hadusha dukuramo amasahane bakiga amasaha mirongo itatu n'atandatu ane bagakora ikibazo mugabo ibyo si mu ntango kubera nta kuzi bazirahera gutyo repureviziyo rero ni uko somesire n'amasaha n'amasomene cumi n'atatu cyangwa cumi n'ane eh? somesire ategerezwa guhera amakuru ategerezwa guhera bamaze amashuri yose ntibashatse kubyumva. muri make impungenge gushiko bavuga ngo bihweje izo ntonde muba mwagize eh, basanga hari ivyigwa byinshi eh, bihereye rimwe bica bihava bibagora ngene batunganya ibibazo mubona yuko izo mpungenge zabo atashingiro zifise nta shingiro zifise none wewe nyene mumenyesha amakuru kubwiye ko naho twozitangurira nakweretse yuko zidashobora gutangurira rimwe kubera hariho izikenewe ko niyo orera apara yuko twaberetse ingene bizogenda orera yakurikije amfete ntiwashaka izo nketi barafite ngo ntibazogira ibibazo reka soranotiyeni ni isomesire gusa kuko muri sisiteme y'emude ikibazo gikorwa muri sesiyo mwibaza ko no muri segonderi ararigere bakora ama interogasiyo ibibazo bikorwa muri sesiyo degizame nompa ahandi ahasigaye naho nibaza yuko ingingo otorite elegitoral yafashe nta kundi yari kugira mu gihe mumaze kwanga tu dialogue mukiha sinovyita ko ari na vacances c'est-à-dire totale n'amareklamation yanyu ni nk'uko umenga vyaheze abarimu bagatonda bakabarindira nibazaye ko atakundi byari kugenda ni nano kuri iryo jwi ry'urongoye gisata c'ubuhinga muri kaminuza y'u Burundi